الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا uz Allahovu pomoć. Večeras ćemo čitati poglavlje pod naslovom Nevaqidu la ilaha illallah. ono što poništava la ilaha ilam. Stvari koje izvode izvjere. Međutim, prije nego što zaista počnemo govoriti i nabrajati stvari koje poništavaju la ilaha illallah i izvode izvjere, autor je spomenuo govor Ibn Qajima, rahmatullahi alaih, koji se nalazi u knjizi onaj propis ostavljača namaza. Taj govor Ibnu Kajima se tamo nalazi. On je navio taj govor, a zatim je dao svoje komentar na taj govor, pa tek onda navio ono što poništava la ilaha illallah, odnosno stvari koje izvode izvjeri. Mi smo već prije govorili znači o značenju la ilaha illallah, o šartovima la ilaha illallah, o suštini la ilaha illa Allah, o uticaju la ilaha illa Allah na život pojedinca. Pa je sad došlo nared da se objasni šta poništava la ilaha illa Allah. Zato što se, kako kaže autor, prema suprotnostima raspoznaju stvar i često se nešto može objasniti na najlakši način tako što se objasni ono što je suprotno njemu pa prije nego što objasni znači e, on stvari koje izvode izvjere on želi ispomenut ćemo ovdje tu a, e, jedno veliko pravilo ehlu sunnata vol džemata koje spominje Ibn Qajim u svom govoru veliko pravilo ehlu sunnata vol džemata vezano za iman i govor o imanu A općenito znači poznato je da stvari koje narušavaju i ruše i poništavaju da ila illa su kufur, širk, nifak i ridde. Nifak i ridde. Svakako kroz ovaj govor od Ibnu Qajima daje se odgovor svima onima koji su zalutali po pitanju ovih mesela, mesela imana. I gdje je njihova, gdje je njihova greška. Kaže e, šeheh ibn Qajim rahmatullahi alaih kufr i iman su dvije stvari koje se suprot. Dvije suprotne stvari. Kad nestane jedne, na njeno mjesto dođe druga. Znači kad nestane kufra dođe ima. Kad nestane iman, molim Allah svano tela da nas od toga sačuva, na njegovo mjesto dođe kufra. Obzirom da iman se sastoji od brojnih dijelova i svaki dio tog imana, ali kom se rala, i svaki dio imana zove se imanom. Pa je, alikum salam, pa je namaz zove se imanom, a namaz je samo dio imana, je tako? Ali se zove imanom. Isto tako zekat, hađ i post i unutrašnja djela, kao što je stid oslanjanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, sve dok se ne završi na čemu? Na čemu? Na uklanjanju nečega što smeta na putu ljudima. Znači sve sto dijelovi imana i sve se zovu svi se zovu imana. Zapravo su to samo pojedinačni dijelovi imana. Pojedinačni dijelovi imana. Od ovih dijelova imana, znači ovi dijelovi imana svakako svi nisu isti. Nisu isti neki od ovih dijelova imana kad nestanu, šta biva? Nestane imana u cijelini. Je li tako? Kao što je šehadet, la ilaha illallah. Kad ga nestane, nestane imana u potpunosti, je li tako? Ima dijelova imana kad ih nestane, ne nestaje sa njima imam u potpunosti. Nestoje samo taj dio imana i sa nestankom tog dijela imana iman je ostao manjkav, ali nije otišao iman u cijelin. Kao što je otklanjanje nečega što je na putu. Nešto što smeta na putu. Ako to čovjek ne uradi i ostavi to dijelo, je li ostao bez imana? Nije. Tako. Između najuzvišenijeg dijela imana, la ilaha illallah, i posljednjeg, je tako, zadnjeg dijela, uklanjanja nečega što smeta na putu, između ova dva dijela, znači imana, su brojni dijelovi imana. Neki su bliži po svojoj važnosti i veličini la ilaha illallah, a neki su bliži uklanjanju nečega što smeta ljudima na putu. Jel ovo jasno? Zašto se ovo spominje? Oni koji su bliži da ilaha illallah šta? Bliži su po svojoj važnosti, težini, vrijednosti, jel tako? Bliži su i po svom pro, propisu. Pa ako nestanu, nestaje imana, jel tako? A drugi su bliži uklanjanju nečega što smeta na putu, šta to znači? Ako nestanu, neće nestati iman. Ovo je sa imanom. Isto tako je sa kufrom. Isto tako je i sa kufrom. I kufr ima svoje dijelove. I kufr je od dijelo. Svi ti dijelovi kufra su kufr. Kao što su svi dijelovi imana, ima. Pa je stid dio imana, a nedostatak stida je dio kufra. Je tako? Iskrenost je dio imana. A laž je dio kufra. Namaz, zekat, post i hađ su dijelovi imana. Ostavljanje ovih stvari su dijelovi kufra. Suđenje po onom što je Allah spano tajna objavio je iman. Ostavljanje suđenja po onome što Allah spano tajna je objavio šta? Je kufr. Je kufr. Svi grijesi su dijelovi kufra. A sve pokornosti i svi ibadete su dijelovi imana ibadeti koji se čini Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Što se tiče dijelova imana, ovo smo sad objasnili jednu osnovu. Šta? Da su imani kufr od dijelova. Od dijelova. Da nisu svi ti dijelovi podjednako podjednako važni ni isti. Je tako? Dobro. Drugo, dijelove imana se dijeli na dvije vrste. Na dijelove imana riječima i dijelove imana dijelim. Isto tako, dijelovi kufra su dvije vrste. Kufr u riječima i kufr u, u dijelim. Od dijelova imana riječima ima dijelova koji, ako ih nestane, nestaje imana. Kao što je šta? Šehadet la ilaha ima. Isto tako ima dijelova imana koji su od dijela. Tako. Nisu od riječi nego su od dijela, ako ih nestane, obavezno za sobom povlači nestanak imana. Nestanak imana. Isto tako dijelovi kufra, rekli smo da su, šta, riječima i dijelima. Ima dijelova kufra, ukoliko dođe na riječima, obavezno za sobom povlači, šta, kufra. Ukoliko se to učini, namjerno, bez prisili. Isto tako ima dijela koja su od dijela, je tako? Ako se učini šta za sobom povlači obavezno? Kufr. Za sobom povlači kufr. Kao što je smijavanje sa muskapom ili sežda nekom kipu i tako da. Ovo je druga, znači, bitna stvar. Kad objasnimo da je iman i kufr od dijelova, i da svi ti dijelovi nisu isti. Al tako? Pa onda objasnimo da ti dijelovi imana i kufra mogu biti riječima i dijelima. Onda pojasnimo da neki dijelovi imana koji su riječima, ukoliko ih nestane, nestane imana. Neki dijelovi imana koji su dijelima, ukoliko ih nestane, nestane imana. Tako isto neki dijelovi kufra koji su riječima, ako dođu na riječima, šta povlači za sobom? kufr, isto tako dijela, neka dijela od kufra, koja se od kufra, kad se učini, povlači za sebo kufr. Povlači za sebo kufr. Dobro. <clears throat> Ovo je do sad jasno. Ovdje ima jedna druga stvar. To je da je suština imana sastavljena od riječi i dijela. Je li tako? A riječi su podijeljene na dvoje. Je li tako? A to je riječ srca, to je objeđenje, i riječ jezika. Ovdje se ne mora tako reći, je li tako? Neko će drugi reći da se znači e, iman sastoji šta od dijela srca, jezika i vanjskih organa, je tako? Ali kako god se neko izrazi, odnosi se uvijek na, na isto. Evo, Ibn Qajim, rahmetullahi ali kaže riječi srca i riječi jezika. Dijela srca i... A može precizni? Hm? A može to precizni grupno? Pa to je, riječi srca su u stvari ubjeđenje, vjerovanje, je tako? Riječi jezika, to je, je tako, šehade, ha? Govor. Isto tako <clears throat> i dijela, ovo sad dijeli, i dijela. Dijela srca i onaj dijela vajskih organa. Al tako? Pa je razdvojio između riječi srca i dijela srca. Jel tako? i vanjskih riječi na jeziku i vanjskih dijela organima. Sve ove podjela su podjela, a odnosi se uvijek na isto, da je iman šta? Od dijela, znači od dijela u srcu, svejedno da li mi rekli i riječi, jel tako? I riječi i dijela vanjski. I dijela vanjski. Pa kaže, dijelo je isto tako dijelo srca, to jest nijet i iskrenost i dijela vanjskih organa. Pa kad nestane ovi, ove četiri stvari, koje četiri stvari? Riječi srca, riječi jezika, dijela srca i dijela vanjskih organa. Kad nestane ove četiri stvari, je tako? Nestaje iman u potpunosti. Nestaje imana u potpunosti. A ako nestane tasdika, znači potvrđivanja srca i vjerovanja u srcu, je tako? Neće koristiti ostali dijelo. Ništa ne koristi. Kad nestane tasdika, znači potvrđivanja u srcu, neće koristiti šta? Ni riječi, ni, ni vanjska, ni vanjska djela. Zato što je to ubjeđenje u srcu šta uslov da bi ostala djela bila korisna, jel tako? Da bi vrijedilo. Jer onaj ko nema ubjeđenja u srcu, on će činiti djela za koje sam vjeruje da šta? Ništa ne vrijedi i da ne koristi. Jel tako? Ko nema u srcu ubjeđenja, jel tako? I vjeru nema imana u srcu, je tako? Nema tog, te osnove, je tako, u srcu. Sva djela koja radi, on misli šta? On sam ne vjeruje da ona išta vrijede. Po pa kako će onda biti da vrijede? Kad kod njega prvo ne vrijede. Kako će onda očekivati da Allah subhanahu wa ta'ala to ukabuli i da kod Allaha vrijede? Je tako? Pa kad nestane dijelo srca, tako, kad nestanu, dijela srca, uz vjerovanje, je tako, uz postojanje vjerovanja, i ovo i kaže, to je problem. Znači, kad nestanu dijela, a ostane uvjeđenje. E to je, kaže, a, mjesto sukova između murđija i ehlu sunnata. Kad nestane dijela, a ostane ubjeđenje. Pa ahlu sunne su se svi složili da nestaje imana sa nestankom dijela i da nećemo ništa samo potvrđivanje samo ubjeđenje koristiti kad nestane dijela odnosno dijela srca kao što je ljubav i pokornost kao što nije koristilo ništa i blisu i firavnu i njegovom narodu. Kao što ništa neće koristiti židovima i mošicima, koji su vjerovali da je Rasul sallallahu alaihi ve sellem istina i da govori istinu. Čak se više tajno su potvrđivali da je on poslanik, je tako? I javno su to potvrđivali. I govorili nije on lažo, ali mi ga nećemo slijediti i ne vjerujemo u njega. Je tako? Šta to znači? Da su oni znali da je to istina. I ovaj ta slik da je istina ono sa čim je došao Rasul sallallahu alaihi sallam kod njih postoje. Kod kog? I kod Iblisa, i kod Firauna, i kod židova, i kod muštika. Ali nije htjeli da ga slijedi. Šta to znači? Sam ta slik im ništa nije koristio bez dijela bez dijela. Pa ako iman nestaje sa nestankom dijela srca, ovo da smo govorili sa nestankom dijela srca, ljubavi, je tako, i pokornost. Ako nestaje ima sa nestankom dijela srca, što je onda znači čudno, ili zašto bi bilo daleko da nestane iman sa nestankom dijela, vanjskih dijela, je tako? Zašto bi onda bilo čudno da nestane iman sa nestankom vanjskih dijela? Pogotovo ako su ta vanjska dijela obavezno znači upućuju na nedostatak ljubavi u srcu i nedostatak pokor, pokornosti. Ta vajska dijela koja nestanu, ta vajska dijela koja se traži, su dokaz čega? Unutrašnjih dijela. Pa kad nestanu ta vajska dijela, direktno upućuju na što? Na nedostatak i unutrašnjih dijela. Je tako? A mi kažemo šta? Kad nestanu unutrašnja dijela, dijela srca kad nestanu, nestalo je imana. Pa što je onda daleko da kad nestanu ta vajska dijela koja su znak ti unutrašnji dijela da je nestalo imana. Kad je to sve uzajavno, uzajavno povezan. Jer takvu, znači, e, nestanak ti unutrašnjih dijela ili vanjskih dijela, u stvari upućuje da to srce nema onog ubjeđenja i onog tasdika, tako potvrđivanja i vjerovanja, nema onog vjerovanja koje za sebom obavezno povlači šta? Pokornost. Ima vjerovanje, ali koje još nije šta? Doseglo da bude tako vjerovanje da za sebom obavezno povlači pokornost. A tako vjerovanje iz kojeg ne proizilazi pokornost, ne? Ne zove se? Imanom nestaje. Znači nije, to je ispod ispod nivoa, je li tako? To je ispod nivoa, jer znači taj tasdik mora da bude znači e, čvrst, je li tako? Čvrsto potvrđivanje, čvrsto vjerovanje koji će za sobom obavno, obavezno znači povlačiti šta? i vanjska, vanjska djela i pokornost. Pa kaže da se srce pokorilo, isto tako bi se pokorili i vanjski organi, je tako? Da ima sr, e, dijela u srcu koja se traže u imanu, bilo bi i vanjski i vanjskih dijela. Pa, kad nema vanjske pokornosti, vanjski dobri dijela, i vanjskih ibadeta, onda to obavezno za sobom provlači da nema ni unutrašnjih dijela u srcu. A to je suština imana. Šta je suština imana? Dijela. Koja? Unutrašnja i vanjska. Unutrašnja i vanjska. Kad nestane vanjskih, nužno šta? upućuje na to da je nestalo i unutrašnji. Nestalo i unutrašnji. Zašto? Zato što ima nije puko znači potvrđivanje istinitosti. Pa slik. Je tako? Nije ima puko potvrđivanje istinitosti. Nego je to potvrđivanje koje za sebo odlozno povlači šta? Pokornost i taat, je tako? Povlači za sebom pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako uputa. Uputa nije ko poznavanje pravog puta. Je tako? To nije uputa. Nego hodanje tim pravim putem. To je uputa. Koliko njih znaju šta je pravi put, je tako? ali ne idu tim pravi put. Pa jesu na uput? Nisu. Znači, uputa nije puko poznavanje istine, nego je to poznavanje istine koje za sobom nužno povlači šta? Slijedjenje te istine i rad po toj, po toj istini. Čak i ovo prvo, ako bi se zvalo uputom, to nije suštinska i prava uputa. Je li tako? sve dok ne bude za sobom povukla i slijedjenje te upute. Isto tako, onaj ta stik u srcu. Zašto ovo navodi? Da bolje shvatimo i da bi kroz taj primjer shvatili šta je onaj ta stik. Onaj ta stik, iako se zove ta stik, on nije u suštini ta stik. Nije iman zato što za sobom ne povlači pokornost. ima dijela. Je tako? kao i ovo što se zove uputom, kad neko zna istinu, to se isto zove uputom, ali to nije u suštini uputa zato što ne je ne Jer ta spoznaja upute kod njega nije ona spoznaja koja obavezno za sobom povlači i slijedjenje te, te spoznaje, odnosno slijedjenje te istine koju on, koju on zna. Pa kaže na kraju da se ovo mora dobro imati na umu. Zašto? Zato što mrđe ovo nema i na umu, je tako? Zato što mrđe nema i ovo, ovo na umu. Onda spominje još neke druge stvari, a to se odnosi i to je ono što, na, o čemu poslije najduže govori. A to je da ima jedna ovdje druga osnova, a to je da je kufr dvije vrste kufr u dijelima i kufr negacije i nada. Pa kufr odbijanja, ali tako negacije, je kufr u ono zašto zna da je Resul sallallahu alaihi sallam satim došao od Allaha subhanahu wa ta'ala negirajući to i i nadeći se, jel tako, suprostavljajući se tome. Od imena Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih svojstava, njegovih dijela i njegovih propisa ovaj kufr je suprotan imanu u svakom smislu. Koji kufr? Jest, poricanja. Znači, on je suprotan imanu u svakom smislu. Je tako? Dok kufr u dijelima, on se dijeli na ono što je suprotno imanu i ono što nije suprotno imanu u svakom pogledu, je tako? Pa sežda nekom kipu i ismijavanje mushafu ubistvu poslanika sallallahu alaihi sellem ili pogledan govor o poslaniku sallallahu alaihi sellem je suprotan imanu u svakom smislu. Ovo djelo, ovaj kufr u djelu je suprotan imanu U svakom smislu, je tako? Suprotan je iman. A što se tiče suđenja, mimo onoga što je Allah subhanahu objavio, ostavljanje namaza, to je od kufra u dijelima. Zasigurno, je li tako? To je od kufra u dijelima zasigurno. I ne može niko negirati od onoga ko ovo učini ime kufra nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nazvao ovo kufra. Pa suđenje po onome što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio, ko, jel tako, ko sudi po onome što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio, je kafir. Onaj ko ostavi namaz je kafir po tekstu Rasula sallallahu alaihi wa sallam, odnosno tekstu hadisa od Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Ali to je kufr u dijelima. To nije kufr u ubjeđenju. Zato što je nemoguće da Allah subhanahu wa ta'ala e, sudiju i vladara po koji sudi i vlada po onome što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio, nazove kafirom i Resul sallallahu alaihi sallam ostavljača namaza da nazove kafirom, a da se za njih ne kaže, znači da, za, da uz njih ne ide ime kufra, je tako? Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem je negirao iman zinalučaru, kradivcu i onome ko pije vino. Negirao iman i onome ko, od, od uh, znači čije komšije nisu sigurne od njegovog zla, je l' tako? Pa kad se negira njemu ime imana, šta je on onda? kafir. Ako mu se negira ime imana, šta je onda? Onda je kafir. U smislu djela. Ali, ne negiramo se, znači, odnosno, njemu se ne pripisuje, negira se od njega ime imana. Znači, pripisujemo se šta? Ime kufra u smislu djela. Ali mu se ne pripisuje ime kufra u smislu negiranja i negiranja, kufr negiranja i odbi, odbijanja, je tako? A to je kufr u ubjeđe, ubjeđenju. Pa onaj, ko ne srodi ponove što Allah Svano Tera objavio, ko ostavi na vas, od čije, znači, zla niste sigurno njegove kovšije, ko pije alkohol, zinaučar i krade, šta? Od svih njih je negirano ime imana. Šta znači? Da su kafiri, ali ne keferi u objeđenju, nego keferi u svojim, u svojim dijelima. Isto tako riječi Rasula sallallahu alaihi ve sellem, nemojte se vraćati poslije mene da budete keferi, jabrimu ba'abu kum rikave ba'ab, da presicate vratove jedne drugim, odnosno da se međusobno ubijate. Pa ovo je šta? Kufru amel kufr u dijelima, je tako? Isto tako riječ Rasula sallaha alaihi sallam, ko ode gataru pa mu povjeruje u ono što kaže, ili opći sa svojom ženom u zadnicu, je tako? Nema ništa sa onim što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako, riječ Resula sallallahu alejhi ve sellem kad kaže, kad kaže čovjek svojem bratu o kafire, to se vraća na jednog god od nje dvojice. Sve ovo šta? Je kufr u dijelu. Sve ovo je kufr u dijelu. Allah subhanahu wa ta'ala naziva rad po jednom dijelu knjige naziva alaikum sara rahmat znači rad alaikum sara rahmat po jednom dijelu knjige naziva šta alaikum rasulana. imanom u taj dio knjige je li tako djelovanje po onome što je objavljeno po jednom dijelu knjige naziva imanom a ostavljanje rada po drugom dijelu knjige naziva kufr. Naziva to kufr. Pa kaže, subhanahu wa ta'ala, govori se o Benu Israilu, tako? وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون kad smo od vas uzeli zavjet, nemojte proljevati va, uh, vašu krv, krv jednu drugi i nemojte uh, e, jedni druge progoniti iz vaših kuća. Zatim ste to potvrdili, znači taj zavjet preuzeli. Tum entum haula taqtuluna anfusakum. A zatim ste ovi počeli ubijati jedni druge, je tako? Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. A zatim jednu skupinu od vas protjerivali iz njihovih kuća tazaharuna alihim bil ismi ul udvani wa iatukum usara znači sad ovo su gore što ste uradili što ste ih ubijali i protjerali iz kuća šta je ovo ovo ste prekršili ovaj zavet gore koji ste dali šta da nećete jedni drugi ubijati protjerivati iz iz kuća je l' tako to ste sad prekršili taj zavet koji ste malo prije gore dali. Znači sad ne radite po knjizu. Što? Zato što ubijate jedne druge i jedni druge protjerujete iz, iz kuća. A onda wa iya tukum usara tufaduhum. A ako vam dođu kao zarobljenici, odnosno ako ih zarobite, je tako? Vi im date da se otkupe. Vi im date da se odkupe. E sad je ovo šta? što te koje ste zarobili, date im da se otkupe, šta je ovo? Ovo sad radite po knjizi. Zato što vam je po knjizi dozvoljeno šta da se da se zarobljenici otkupe. Jeste shvatili? Znači ovo je rad po jednom dijelu knjige. Šta? Otkupljivanje zarobljenika. A ostavljanje i kršenje drugog dijela knjige i zaveta šta? borba jedna, jednih proti drugih, međusobno ubijanje i protirivanje iz, iz kuća. Pa kako Allah subhanahu wa ta'ala naziva ovo? Prvo zabranjeno da se međusobno ubijate i da progonite jedni drugi. Kad ste to uradili, kad ste to uradili, to što je zabranjeno, poslije toga ste se sjetili šta drugog propisa, ove koje ste zarobili, a niste ih smjeli nikako ni boriti se protiv njih, ni protjerivati. Sad ove zarobljenike, e sad, po zakonu i po Allahovom propisu, nek se otkupi. Razumijete? Pa kako Allah s.w.t. naziva to? E fe tu'minune bi ba'bil kitab. Zar vjerujete u jedan dio knjige? U koji? Nek se zarobljenici otkupi, jel tako? Wa tekfurune bi ba'. A kufr činite u drugi dio. U koji? borite se jedni protiv drugi i protjerujete jedni jedni drugi i protjerujete jedni drugi. Tako Allah Svana Tajana naziva znači rad po jednom dijelu knjige imanom, a nerad, ostavljanje, znači a, rada po drugom dijelu knjige, ostavljanje rada po drugom dijelu knjige naziva kufrom. Pa Allah Svana Tajana obavještava da su oni potvrdili zavjet Allahu subhanahu wa ta'ala kojim je on naredio i kojim ih je obavezao. A to upućuje na njihov tasdik. O tako? To je da ne ubijaju jedni drugi. I da ne progone jedni drugi iz njihove kuće. Zatim nas obavještava Allah subhanahu wa ta'ala da su oni bili nepokorni i prekršili njegovu naredbu i ubijali jedni druge i jednu skupinu od njih protirali iz njihovi kuća. I to je njihov kufr. Je tako? Ovo prvo je bio iman, ovo drugo je bio kufr. U drugi dio knjige. A zatim nas obavještava da su oni dali da se oni koji su zarobljeni odkupe od ove skupine i to je njihov iman u ono što je bilo objavljeno u njihovoj, u njihovoj knjizi pa su oni bili mu'mini po onome što su radili po knjizi, a bili su kafiri po onome što su prekršili i ostavili od, od knjigi. Sad dalje objašnjava. Znači, rekli smo, ima iman u srcu, je tako? Dijela srca. Na jeziku. Iman u dijelima vanjskim, je tako? Kufr isto tako u srcu, na jeziku i vanjskim organima i dijelima, je tako? E sad, šta se čemu supro, suprostavlja? Kaži, iman vanjski ima, praktični ima, iman u dijelima, njemu se suprostavlja, njemu je suprotan kufr u, u dijelima. Iman u ubjeđenju, njemu je suprotan kofr u ubjeđenju. Je li tako? Njemu je suprotan kofr u ubjeđenju. Pa je Rasul sallallahu alaihi ve sellem o ovome nas obavijestio u hadithu, sahih hadithu, gdje kaže sebabul muslimi posukun wa qitaluhu kofr. Psovanje muslimana grđenje je fisk, a ubijanje muslimana je kufr. Pa je napravio razliku između ubijanja i psovanja, grđenja, je li tako? Pa jedno učinio fiskom, je li tako? Zbog kojeg nije učinio kufr, a učinio je drugo kufro. A poznato je da nije mislio ovdje kad je rekao da je ubistvo muslimana kufr, na kufr koji izvodi izvjere, odnosno da nije mislio na kufr koji je ubjeđenja, nego kufr koji je u dijelima. Znači ovo ubijanje muslimana je kufr u stvari, kufr u dijelima, nije kufr u ubjeđenju. A ovaj kufr ga ne izvodi iz islama, ne izvodi ga iz islama u potpunost. Kao što zinalučar, kradljivac, onaj koji pije vino, ne izlazi iz islama u potpunosti, iako gubi ime imana. On gubi ime imana, ali nije izašao iz izvjere. Nije izašao u potpunosti izvjere. Zašto je ovo važno? Zato što se ove stvari upravo brkaju kod koga? Kod murđija i kod... Haridžije. I jedni i drugi kodovi stvari su pobrkali. Je tako? Zato ovaj, znači ovo objašnjenje i ovo razlikovanje između imana u dijelima, kufra u dijelima, imana u ubjeđenju, kufra u ubjeđenju, je tako? Imana riječima i kufra riječima, je tako? Ovo razlikovanje su napravili ko? I pravili ko? ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ako su oni to pravili, takvu razliku napravili, a oni su najbolji poznavaoci Allahove knjige i onoga što je objavljeno Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, Najbolje su poznavali i na osnovu toga su onda najbolje poznavali i šta je islam, šta je šta je iman zna i na osnovu toga najbolje su poznavali šta je ku, kufr i šta obavezno ide, je tako, uz kufr i šta obavezno ide, uz iman, pa se ova pitanja obavezno uzimaju od njih. Oni koji su došli poslije, znači posljednje generacije, ovo nisu dobro razumjela, pa su podijelili na dvije skupine. Prva skupina koja izvodi izvjere zbog veliki grijeha. Koja smatra da čovjek izlazi izvjere zbog veliki grijeha. Pa ko učini neki grije, kod njih se smatra da će vječno biti u, u džehenna. Je tako? A druga je ove koji čine velike grijehe, smatrala šta? Mu'minima potpunog imana. Pa ovi su pretjerovali, pretjerali, jel tako? A ovi su za strah, sasvim za stranu. Jel tako? Zašto su ovi pretjerali? Zato što su negirali iman u potpunosti onome ko učini velike grije. A ovi su potpuno, znači, za strane. Zašto? Zato što su ga smatrali mu'minom potpunog imana. Odakle je došlo to da ga smatraju mu'minom potpunog imana? Zato što su rekli ovaj čini grije dobro, to jest istina, ali kod njega je ostao ta stik, je tako? Ostalo je objeđenje njegovo. Pa je grije koji čini šta? Dio kufra, ali kaže, kod njega ubjeđenje sasvim čisto, je tako? Čitav. Pa su ga učinili da je potpunog, potpunog ima. Allah s.a. je uputio ahlu sunne na srednji put kao i uvijek, je tako? Pa i u pitanju imana. <clears throat> kao što je uputio muslimana općenito da budu srednjeg puta u odnosu na ostale Jest, sekte i vjere, da tako kažem. Zato kažemo da ima šta kufr dune, kufr ima nifak dune nifak šta znači ovo dune kufr ispod kufra nifak ispod nifaka širk ispod širka, fisk ispod fiska, zulm ispod zulma, kao što kaže Sufjan ibn Ujejne, prenoseći sa lancem prenosilaca, kaže riječ uzvišenog, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ I onda tumači ove riječ. Ali prije toga, znači da još jednom razjasnimo ovu stvar. Zašto čitavo vrijeme ovaj govor o dijelovima kufra, dijelovima imana, šta se čemu se prostavlja, je tako, i govor o tome da nešto kad se nazove kufrom, da je to kufr, u kojem je smislu kufr, je na što se odnosi. Zašto? Zato što jedino tako možemo razumjeti da postoji šta? Veliki kufr i mali kufr. Veliki širk i mali širk. Veliki je zulum i mali zulum. Je li tako? Zulum ovdje je veliki. Šta je on u stvari? Kufr i širk. Je li tako? Fisk. Veliki fisk. Šta je on ovdje? Isto kufr i širk. I mali fisk. Šta je on ovdje? Grijesi ispod toga. Je li tako? Da u svemu tome postoji razlika. Pa sad dokazuje dokazuje kroz brojne tekstove Kur'ana i Sunneta da postoji razlika između znači velikog kufra i malog kufra, velikog širka i malog širka, velikog zulma i malog zulma, je li tako? Velikog fiska i malog fiska. Pa kaže prvo, onaj ko ne sudi po onome što Allah stvarno tano objavio, Ali tako, oni koji ne sude po onome što Allah Svanao Tana objavio su kjafir. Kaže, Sufjan Ibn Ujejne, šta kaže? To su oni kod kojih ima kufra. Objašnjava sad šta znači oni su kjafir. Kaže, to su oni, u stvari kod njih ima kufra, je tako? Ali oni nisu kao onaj koji čini kufru Allaha, meleke, knjige i poslanike. Šta hoćete kažiti? Da je ovo pri njima ima kufra, ali to nije kao kufr ko ne vjeruju Allaha, meleke, poslanike, knjige. Je tako? Nije kufr ubjeđenja, ubjeđenja, nego kufr u dijelu. U drugom rivajetu kaže to je kufr koji ne izvodi iz milleta. Znači ne izvodi iz vjere. Kaže ta us nije to kufr koji izvodi iz vjere. Kaže Vakija ibn Sufjan an ibn Žurejđ, an Ata, to je kufr dune kufr. I to je zulm dune zulm. I fisk dune fisk. Zašto sve ovo spominje? Zato što su ovi, znači, ovo tri ajeta koji su došli jedan iza drugog u suri Maide, je tako? Pa na kraju prvog ajeta kaže وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ A na kraju drugog ajeta kaže وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ A na kraju trećeg ajeta kaže وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Pa ono ovdje kaže šta? To je kufr ispod kufra. Znači u ovom prvom ajetu. Zulum ispod zulma, znači u onom drugom ajetu. Fisk ispod fiska, znači u onom trećem ajetu. <clears throat> I to je ono što je rekao Ata. I ovo je jasno u Kur'anu onome ko, koji je to razumio. Allah subhanahu wa ta'ala zove hakima po onome što, znači vladara, sudca, po onome što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio, naziva ga kafirom. Je li tako? A i onoga ko negira ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, svojim poslaniku sallallahu alaihi sallam isto naziva kafirom. A jedan kufr Jel' tako? I ovaj drugi nije? Nisu isti. Zato što oba dva ova kufra nisu iste težine. Jel' tako? Nisu iste narav. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala kafira naziva zulobćan. Jel' tako? Naziva kufr zulobom. Val kafirunahum od valimun. Jel' tako? Naziva kafire šta? Da su valimun. I ovo je jedan, jedna vrsta zuluma. Je tako? Šta? Kofr. To je jedna vrsta zuluma, a to je kofr. Međutim, i onoga ko prekorači propise oko razvoda ili povratka žene, je li tako? Ko te propise prekorači Allah s.a. isto tako naziva zalimom. Pa kaže, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ Ko prekorači Allahove granice, učinio je nepravdu prema sebi. Učinio je nepravdu prema sebi. Je li isti ovaj zulom i ovaj gore zulom? Je li isti ovaj zulom kad čovjek učini zulom, prekorači Allahove granice u smislu talaka i, i vraćanja žene i tako dalje. i ovoga gore zulma kojeg Allah subhanahu wa ta'ala naziva kufrom. Wal kafiruna hum zalimun. Kafir su zalim, je tako? I ovdje kufr je zulm poistovjećen, tako? A ovaj dole kufr prekoračivanja, odnosno zulma prema ženi, ili prekoračivanje granice u pogledu odredbi, je tako, u pogledu talaka i povratka žene, to je šta? Zolom dune, zolom. Nije zolom koji izvadi izvjere. Nije zolom koji je ko? Kopr. Zatim, još, znači upečetljivije, Allah s.w.t. objašnjava stepene tog zoloma. Da nisu svi isti. Pa kaže za svog vjerovjesnika Yunusa a.s. šta? La ilaha illa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu šta? min al-zalimin. Pa kaže Yunus alejhi selam, ja sam bio va valim. Je tako? Pa je ovaj valim koji je bio Yunus alejhi selam, je to isto kao onaj prvi zolom ili kao onaj drugi? Nije to isto. Je tako? Nije isto. Pa kaže o Ademu, je tako? I njegovoj ženi, Rabbana zalemna enfusen. Nije dvoje su rekli šta? Kala rabbena valemna enfusena. Njih dvoje su rekli, mi smo se prema sebi ogrešili. Znači, mi smo, nas dvoje smo valevi, je tako? Pa kaže Musa, alaih salam, rabbi inni valem tu nefsi. Fag firli. Musa, alaih salam, kaže, ja sam se prema sebi ogriješio. Je tako? Pa nijedan od ovih zulmova, jel tako, odnosno ovi zulmovi nisu kao onaj pr, prvi zulm. Ovo će vam pomoći. Jel tako, oko čega će vam pomoći? Da shvatite ove ajete u suri Majde, jel tako? Gdje Allah s.w.t. na kraju prvog ajeta kaže, ko ne sudi po onome što Allah s.w.t. objavio, kaže, ovo su kafira. Na, dra, na kraju drugog ajeta kaže, ovo su zulomća. Ima li kakve razlike? I ono gore je kufr i ovo dole je kufr. Je li tako? A na kraju trećeg ajta kaže ovo ko ne sudi ponovo što Allah svana tela objavio su fasici. Šta je ovaj fisk? Isto kufr koji je ono prvom ajetu. Zato što je i kufr, zato što je i volni fisk može biti šta? Kufr. Pa onda nastavlja jednu Kajim dalje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kako je nazvao kafire zalimima, nazvao je kafire i fa fasicima. Pa kaže وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ neće zalutati osim fasici الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِ Naziva ovde one koji krše uh, ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala nakon njegovog potvrđivanja. Tako. Pa je nazvao ovde šta? Kafir je nazvao fasicima. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُ Mi smo tebi već objavili jasne ajete u koje će zanevjerovati, odnosno u koje neće zanevjerovati osim fa, fasici. Kako su ovo ovdje fasici? Kafir. Kafir, je li tako? Ovi fasici su ovdje u stvari šta? Kafir. Ovi fasici su ovdje kafir. I ovoga ima mnogo u Kur'anu. A Allah subhanahu wa ta'ala nekad i mu'mina naziva fasikom. Pa je li isti ovaj fisk kojim mu'mina naziva fasikom i ovaj fisk kojim kabirom naziva fasikom? Je li isti ovaj fisk? Nije. Na što ovo uključuje? Da ima fisk i ima fisk dune dune fisk. Pa kaže, ja je ladina amam in džakum fasikum bi nebej. O vjernici, ako vam dođe fasik sa vijest, sa nekom vijest, petevejenu, onda je dobro provjeriti. Ko je ovaj fasik? Neki kafir? Nije. To je vjernik koji je šta? Grešnik, fasik. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون kaže oni koji potvore časne mu'minke, a zatim ne dovedu četiri svjedoka, išibajte ih sa 80 bićeva i nemojte im nikad svjedočenje prihvatiti. I nemojte im nikad svjedočenje prihvatiti. Kome? Oni koji potvore časne mu'minke i šibajte, a ne dođu sa četiri svjedoka, i šibajte sa 70 bićeva i nikad im svjedočenje nemojte prihvatiti. Šta su oni? Oni su fasici. Jesu li kafir? Nisu. Ali nemojte im svjedočenje nikad prihvatiti. Nemojte im svjedočenje nikad prihvatiti. Pa ovaj fisk nije kao onaj kao onaj fisk Jel tako koji se spominje gore gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o kafirima. Allah subhanahu wa ta'ala govori o iblisu šta da i on fasik. Fa feseqa an amri rabbi. Pa je bio nepokoran prema Allahovoj naredbi, jel tako? Pa ovaj fisk kod iblisa šta je on? Kufr, jel tako? فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ko u El hađu ešurom ma'lumat. Hađ je u određenom broju mjeseci, je tako? Ko u njima hoće da obavi hađ, pa nema u tim danima, je tako? Šta? Nema vulgarnog govora, je tako? Ružnog govora, niti fusuk, niti griješenje. Je ovo fusuk kufra? Nije, nego grijeha mimo, mimo kufra. Pa na kraju kaže nisu, nije znači ovaj fisk kao onaj kao onaj fisk. Čitao vrijeme dokazuje šta? Da je kufr dune, kufr, zulum dune, zulum, fisk dune, dune fisk. Pa je kufr, dva kufra, zulum dva zulma, fisk dva fiska. Kao što je i džehl, dva džehla. Neki džehl je kufr, a neki džehl je ispod toga huz il afwa mur bil urfi wa a'rid anil jahilin i kloni se jahila ovde znači nije isto kao u drugom ajetu innama tevbatu ala Allahi lillazina ja'aluna su'e bi jahalatin thumma yatubuna min qarim. kloni se jahila u ovom prvom šta kloni se mušrika je li tako kafira a u ovom drugom ajetu kaže teuba Jel tako? Pripada, odnosno Allah je ostavio teubu onima i prihvata teubu od onih koji učine nešto loše iz neznanja. A zatim se brzo pokaju. Pa ovo neznanje i ovaj džehl i onaj gore nisu nisu isti. Isto tako širk su dvije vrste. Širk koji izvodi izvjere i to je veliki širk. Širk koji ne izvodi izvjere to je mali širk to je širk u dijelima, je tako, pretvaranje i tako dalje. Kaže za veliki širk Allah stvarao tajla šta? Inna Allahe la yakfiru an yushrake bihi. Allah neće oprostiti da se čini širk. I ovdje je šta? Misli se na veliki širk. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al janna wa ma'wahu nar. Onaj ko čini širk Allah subhanahu wa ta'ala Allah mu je zabranio džennet. I njegovo boravište je vatra. Šta je ovo? Veliki? Ovo je veliki širk. Zatim, <clears throat> kaže za rija, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ko se nada susret sa svojim gospodarom neka čini dobra djela i neka ne čini širk u svom ibadetu nikome Na što se ovdje misli? Na rije, na pretvaranje, na pretvaranje. Pa ovaj širk i onaj širk nisu? Nisu isti. A ovo je mali širk, znači u ovom drugom ajetu. I mali širk u koji se spominje u brojnim hadithima vezano za određene riječi. Pa gdje kaže Rasul sallallahu alaihi sallam Men halafa bi gajri Allahi faqad ašrak. Ko se zakune nečim mimo Allaha učinio je širk. Učinio je širk. Zašto je ovaj mali širk zabranjen? Zašto je ovaj rija zabranjen? On ako je mali širk, on je opet veliki grije. Iako ne izvodi izvjeri, on je veliki grijeh. I šta još? Vodi ka velkom širku. Pa ćete vidjeti po ponašanjima ljudi, znači, osjetiti njihovu blizinu širku počemu. Po tome što je mali širk stalno prisutan u njihov život. I nemoguće je da je neko zapao u širka, a da nema malog širka kod sebe, kroz stalni život, je tako? Pa ćete vidjeti ljude, znači, za koje često možete reći da klanjaju možda i obavljaju pet dnevni namaza, a, i kod ljudi vrijede za ozbiljne muslimane, a svakodnevno ili u svakodnevnom govoru stalno se kuru nečim drugim mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Naš to upući na formalitetu njihovo vjerovanja. Da tako? Ko se zakune nečim drugim ima Allaha, učinio je širk. Je li ovo veliki ili mali širk? Mali širk. Zašto? Zato što je poznato da ako se zakune nečim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ga to ne izvodi izvjeri. I da ne povlači za sobom propise kufra u svakom pogledu i svakom, u svakom smislu. Isto tako nifak, licemjerstvo. Isto tako licemjerstvo. Šta? Može biti licemjerstvo u ubjeđenju. Je tako? I može biti licemjerstvo u, u dijelu. Licemjerstvo u ubjeđenju i licemjerstvo u dijelima. Hm? Je li vrijeme, Jaci? Jes, jes. Jes, neko proći jedan. Znači, kufr koji je kufr izvodi izvjere i kufr koji ne izvodi izvjere. Zolom koji je veliki je zolom, stvari kufr opet i izvodi izvjere je zolom koji ne izvodi izvjere. Fisk koji je opet kufr i izvodi izvjere i fisk koji ne izvodi izvjere. Tako isto nifak. Nifak može biti nifak u objeđenju. Šta to znači? Da ispoljava islam unutra je ubijeđen da to nije istina. Istina. Ne vjeruje u to nikako. Šta je ovaj? Bokir kafir, jel tako? Ali što se tiče nas, musliman, jel tako? Prema njemu postupamo kao prema muslimanu, jer mi sudimo prema vanjštini, jel tako? Ali nifak može biti i nifak u dje? U dijeli. Znači čovjek je ubijeđen, jel tako, u istinu i kod njega iman postoji, međutim, kroz dijela ponaša se ili ima neka ponašanja munafika. Kao što kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u sahih hadithu, jel tako? Ajetul munafika i thalaz, tri su znaka munafika, idha hadete kedeb, kad govori laže, wa idha va'ada ahlef, kad obeća ne ispuni, wa idha tumine khan. A kad mu se nešto povjeri, on iznevjeri. Pa ako čovjek šta? Nešto od ovoga uradi, Šta ćemo? Ovo je dijelo nifaka. Ovo je dijelo nifaka. A je li on munafik? Onaj koji je munafik, znači izvod izvjeri? Nifakom koji izvod izvjeri? Nije. On je i dalje musliman, je li tako? Ali ima kod sebe ponašanje u osobine munafika. Dalje isto u hadithu arba'u men kunne fihi kane munafikan halisan. Četvoro kod koga se nađe, bit će pravi monatikom. On kana fihi khaslatun minhunna, kod kog se nađe nešto od toga, kana fihi khaslatun min an-nifaq. Biće u njemu, znači kod njega dio nifaka sve dok to ne ostavi. Iza hadatha kadab wa iza ahada ghadab wa iza <coughs> khasaba fajr wa iza tumina khan. Kad govori laži, kad da zavjet, znači napravi ugovor, prekrši ga, kad se prepire, pretjeruje u tome, je tako? I kad mu se nešto povjeri, iznevjeri. I sve je ovo nifak u dijelima. Ovaj nifak u dijelima se nekad može sastaviti sa čim? Naći kod čovjeka zajedno sa imanom. Zajedno sa imanom. Ali, ako ovo ponašanje kod njega preovlada, je tako? i sasvim njime ovlada. Je tako? Zbog ovog nifaka u dijelima može na kraju skroz da izađe izvire. Zašto? Zato što ovo sad postane pravilo kod njega u ponašanju. Kad god obeća, slaže, je tako? Kad god govori, laži. Kad god obeća, ne ispuni. Kad god mu se nešto povjeri, izne? Izne vjeri. Šta ovo, znači, kad kod njega postane pravilo i preovlada ovo ponašanje, zna, ne znači da ga ne može izvesti iz izvjere u potpunost. Makar klanjao i postio tvrdio da je musliman. Zašto? Zato što iman, kod koga postoji iman, sprečava ga od ovakvih ponašanja. Spriječit će ga od ovakvih ponašanja. Pa ako se ova ponašanja potpune, kod nekoga, to znači da je nestalo kod njega imana, pa se ova ponašanja kod njega šta? Sasvim uvriježila i sasvim upotpunila. Pa to znači da je sasvim nestalo imana, jer iman čovjeka skrećava od ovih, od ovakvih ponašanja. Kaže isto u govoru imama Ahmeda ima onoga, ima znači u nekim dijelovima koji, koji govore na, na ovakav način i potvrđuju ovu. Pa kaže ravija, pitao sam imama Ahmeda o onome ko ustrajava na velikim grijesima, trudeći se da ih sebi udovolji. Je li tako? Žudi, traži velike grijehe, hoće da ih sebi udovolji. Je li tako? A kaže, pored toga, on nije ostavio namazni zekjatni post. Da li se ovakav smatra onim koji ustrajava na velikim grijesima? kaže ima Ahmed da, on se smatra od onih koji ustrajava na velikim grijesima, kao što kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, la jezni zani hina jezni vahva mu'min, neće zinalu činiti zunalčar dok ga čini da bude mu'min. Kaže, izlazi iz okvira imana, a ostaje u okviru islama. Ostaje u okviru islama. Isto tako, neće piti vino dok ga pije, a da bude mu'min, i neće krasti dok krade, a da bude mu'min. Znači dok krade nije mu'min. Šta to znači? Izlazi iz okvira imana, ostaje u okviru islama. Na isti način ponovo bilježi predaju od Abdullah ibn Abbasa vezano za riječi uzvišenog وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ko ne sudi po onome što Allah subhanahu wa ta'ala objavio, on je kafir. Kaže e, Ismail, rekao sam, šta je, kakav je ovo kufr? Odgovorio je, ovo je kufr koji ne izvodi izvjere. Ko je rekao? Abdullah ibn Abbas, nije ovo kufr koji izvodi izvjere. Kao što iman, odnosno dijelovi imana nisu svi isti. Je tako? Kao što svi dijelovi imana nisu svi isti, tako isto dijelovi kufra nisu svi isti dok ne dođe sa kufrom oko kojeg se ne razi, ne razilazi. <clears throat> Jeste li shvatili ovo? Kaže, šta? Ovaj kufr, ko ne sudi po onome što je Allah subhanahu wa objavio, kaže, nije to kufr koji izvodi izvjere. Jel tako? Kao što ima dijelovi imana nisu svi isti, iste težine, tako isto kufr dok ne dođe sa kufrom oko kojeg, oko kojeg nema, razilaženja. Druga stvar, ono što je bitno kod ehlu sunneta da se shvati, da na osnovu svega ovoga dosta što smo nabrojali, šta? Da imaju dijelovi imana, da imaju dijelovi kufra, da su dijelovi imana neki šta vezani za srce i dijela srca, ili jezika, ili vanjski organa, isto tako kufra, da ima veliki kufr i mali kufr, veliki širk i mali širk, veliki je zolm i mali je zolm, veliki fisk i mali fisk, jel tako? Da sve to ima i postoji, onda dolazimo do jednog drugog pravila, a to je šta? Da se kod jednog čovjeka može sastati iman i dijelovi kufra. Svata? Iman i dijelovi kufra. Može se sastati šta? Tevhid i dijelovi širka. Može se sastati takvaluk i šta još? I griješenje, je li tako? Takvaluk, bogobojaznost i griješenje. Može se sastati kod čovjeka nifak i iman. Dijelovi nifaka i iman. To smo malo prije objasnili, tako? Da čovjek čini, znači, ponaša se ponašanjem monafika. Znači, učini nifak dijelom ali u, u svom ubjeđenju ostao momin, jel tako? Ovo je najvažnije i najveće, najveće pravilo i najveća osnova kod ehlu sunnata vol džemaat. Koji? Ovo malo prije što mi govorim. Sa ovim se ne slažu ko? Haridžije i ko još? Je murđi. Haridžije na jednu stranu i murđi na drugu stranu sa ovim pravilom oko ovog pravila su se razlišli sa elu sunnetom. Kao i mu'tezile i kaderije. Zato pitanje, znači, oni koji čine velike grijehe i njihovog izlaska iz džehennema ili vječnog boraka u džehennemu, je zasnovano na čemu? Na ovoj osnovi. Pa zato Haridžije kažu šta? Neće nikad izaći iz vatra. Znači kjafir se, tako? Znači, kjef murđije, šta kažu, neće ni ući u vas. <coughs> A evo sunne šta kažu? Da su pod Allahovim emrom. Ako hoće, Allah će i kazni za njihove grijehe, pa ih izvadit, poslije iz, iz vatre. Zar to nije uputak? I velika blagodat da nisam tako vjeruju. Jer svako drugačije vjerovanje je šta? Neispravno. Neispravno i patnja. A za? Svako drugačije vjerovanje neispravno i azab. I oko toga se složili svi znači e, učenja cehlu sunneta, na to upućuje i priroda i iđma ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kako na to upućuje Kur'an kaže وَمَا يُؤْمِنَ أَكْتَرُهُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Neće većina njih vjerovati u Allaha, a da, ni, a da nisu usto još i mušrici. Kako vjeruje Allah, a mušrici? Je tako? Pa u tefsirima se spomenuo da Abdullah ibn Abbasa da vjeruje Allaha u rububijet Allahu, a da širk čini u, u nekim ibadetima, je tako? Pa im potvrđi iman sa čim? Sa širkom. <coughs> Wa ma yu'minu. Iman im potvrđuje, a potvrđuje mi i širk. Qalat al-a'rab amanna. Rekoše beduini mi vjerujemo. Kullam tu'minu reci vi ne vjerujete. Znači niste još povjerovali. Znači negira im što ovdje iman. Walakin kulu eslemna. Ali recite mi smo islam primjer. Walamma yadkhulu al-imanu fi kulubikum. A još ima nije ušao u vaša srca. Wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a. A ako se budete Allahu pokoravali i njegovom poslaniku neće vam ništa od vaših djela upropasti. Inna Allahu Ghafurur Rahim, Allah mnogo prašta i milostiv. Pa Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje njima islam i šta je još potvrđuje? Pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala njegov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Potvrđuje im islam i pokornost. A negira im iman. iman. Negira im iman. A to je iman jel tako, iman potpunosti jel tako, koji zaslužuje Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Džennet jest onako općenito kad se kaže ima. E taj iman potpuni im se negira. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله oni koji vjeruju Allah i poslanika zatim nimalo ne sumnjaju i bore se svojim imecima i životima na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. E ovo sad drugi vjernic. Ovi gore su pokor Allah subhanahu wa ta'ala. Primili su islam i pokorni su Allah. Ali nisu kao ovi dole. Kao ovi koji? Ja. Ovo ista sur. Je tako? Ja. Ajet za ajet. Ha? Pravi vjernici. Oni koji vjeruju, pravi vjernici, koji nimalo ne sumnjaju i bore se i mecima i životima na Allahovom putu. Je tako? E ovi sad nešto drugačije, je li tako? Kaže dalje, ovi o kojima se govori u prvom ajetu, nije vam još u iman ušao u srca, nisu po ispravnom mišljenju munafici. Ne odnosi se na njih. Po ispravnom mišljenju ne govori se o munaficima. Nego su to muslimani sa onim što imaju sa sobom od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallallahu alaihi sallam. Ali nisu mu'mini, iako kod njih ima dio imana, koliki dio imara. Toliki da ih je izveo iz kufra. Kod njih ima dio imara koliki? Toliki da ih je izveo iz kufra. Ali oni još nisu mu'mini u pravom smislu riječi. Mu'mini potpuno ima imana. Jeste li ovo skontali? Dobro. Kaže imam Ahmed, ko uradi nešto dobro četvoro, govorimo o čemu? O zinalku, o pijenju alkohola, o krađi i o, o čemu još? Ja? Znači, on je musliman, ali ga nećemo zvati mu'minom. Ko dođe sa grijesima koji su ispod toga, zvaćemo ga mu'minom sa manjkavim ima, imanom. Znači, grijesi koji su još manji od toga, sad Ove nećemo zvati mu'minom, nikako. Nego muslima, je li tako? A oni koji dođu sa manjim grijesima od toga, on je mu'min, ali je manjkavog, manjkavog imana. Na to upućuju riječi Rasula sallallahu alaihi wa sallam, pa kod koga se nađe dio toga, dio čega? Dio onog nifaka u, dje, u dijelima, od one četiri stvari. Koji je? Kad govori laži, kad obeća, iznevjeri, kad se svađa, pretjeruje i kad mu se nešto povjeri, iznevjeri. Ko dođe sa nečim od ovoga, kod njega ima dio nifaka. Kod njega ima dio nifaka. Pa ovo upući je šta? Da kod jednog čovjeka se može sastati nifak i, is, i islam. Isto tako rija, znači pretvaranje, može se kod čovjeka sastati, znači rija To jest, može se ovaj širk sastati sa islamom. Može se sastati sa islamom. Pa ako čovjek sudi po onome što Allah svano tara nije objavio, ili učini nešto drugo što Allah svano tara naziva, ili njegov poslanik sallallahu alaihi sallam kufrom, ovo dobro morate sad saslušati. Ako neko sudi po onome što Allah nije objavio. i ruči ni nešto drugo što je Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao kufrom, a on se drži islama i šerijata, je li tako? On kod sebe ima i iman, je li tako? Ima islam i ima kufr. Kod ovog se sastu i islam i kufr. Kod kojeg? Ovaj, Šta? Inače se drži šerijata, je li tako? I propisa islama, je li tako? Al presudi, presudi, nekad presudi po onome što Allah svana tela nije objavio. Kod ovog se sastu šta? Kufr i, i islam. Prije gore smo objasnili sastu se nifak i islam. Prije gore smo objasnili sastu se šta? Širk i islam. Sastu se širk i islam. Mi smo već prije, kaže, šeheh e, uh, Islam ibn Qajim, rahmatullahi alaih, objasnili da se svi grijesi, od, svi su grijesi, znači svaki grijeh je od dijelova kufra. Kao što su svi, sve pokornosti od dijelova imana. Pa kod nekoga mogu da se sastave, znači, neki dijelovi ili više njih dijelovi imana. Jel tako? i zbog tih dijelova kod kojih koji su kod njega, ti dijelovi imana koji su kod njega, da se zove mu'mina. A može biti da se sastanu kod njega neki drugi dijelovi imana, pa opet da se ne zove da se ne zove mu'minom, da se ne zove mu'minom. Zavisi koji su to dijelovi imana. Jesu to oni važni dijelovi imana koji su bliži šehadetu la ilaha illallah ili su to neki dijelovi imana koji su manje važni kao što je uklanjanje nečega što smeta na put. Jer u hadisu kaže šta? Ima je 60 i nešto ili 70 i nešto dijelova. Najuzvišenije je la ilaha illa Allah, a zadnje je uklanjanje nečega što, što smeta na putu. Pa kod nekog se mogu naći dijelovi imana koji su bliži ovome što šta? Uklanjanju nečega što smeta na putu. I nađu se kod njega ti dijelovi imana, ali opet ne bude mu mu'min. Mu A kod nekog drugog se rađu drugi dijelovi imana koji su, šta? Uz šehadet. La ilaha illa Allah, pa bude zbog njih, da tako zove se zbog njih, mu'min. Isto tako kufr. Kod nekoga se mogu naći dijelovi kufra. Ali se zbog tih dijelova kufra ne zove kafirom. A neko drugi mogu se naći neki drugi dijelovi kufra kod njega i zbog njih će se zvati šta? Zbog njih će se zvati kafirom, jel tako? Zbog njih će se zvati kafirom. Pa tako ne mora da znači ako kod nekoga ima neki dio imana da se zove mu'minom ili da kod nekoga ima neki dio kufra da se zove kafirom. Da se zove kafirom. Zato što je ovo sve iz dijelova koji nisu svi iste, iste težine. To je ono što je suština ovog govora šehu s nama Ibn Qajma rahmetullahi alej. A mi ćemo sljedeći put posebno govoriti o komentaru znači ovih riječi. O komentaru ovih riječi. E, zašto posebno na komentar ovih riječi? Zato što mnogi shvate iz ovog govora Ibn Qajma rahmetullahi alej, iz ovog govora šta? Šta shvate? Svati da je suđenje nečim drugim ima Allah. Svati da suđenje po onome što Allah s.a. Nije. nije objavio ili suđenje po onome što Allah s.a. nije objavio da to nije kufr koji izvodi i izvjeri. Nego da je to šta uvijek kufr dune kufr. Zato je ovo potrebno prokomentarisati. Zato, znači, svi oni koji su ovdje E, saslušali ovaj govor, bilo je potrebno znači da saslušaju i komentar na ovaj, na, ovog, na ovaj govor. Posebno da se obrati pažnje na ove detalje gdje se spominju predaje da ono što da je onaj ko sudi mimo onoga što je Allah Svanova Tana objavio da je to kufr dune, kufr. Pa da se objasni te razlike, a zatim poslije toga tek dolazi govor o onim stvarima koji izvodi izvjeri. Pa četiri su osnovne stvari koje izvode iz vjere. To dobro zapamtite. Šta je to? Kufr. Šta još? Širk. Šta još? Niha. Šta još? Ritet. Četiri su osnovne stvari koje izvode iz vjere. Kufr, širk, nifak i ritet. Nifak, koji nifak? Nifak uvjeđenje. Nifak uvjeđenje. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabor i strpljenje. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam poveća uputu i znanje. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas sačuva pogrešnih postupaka i da nas uputi na pravi put. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas vede u džennet i spasi od džehennem. Sad da klanjamo jaci po poti jaci kratko, kratko još da se vratimo na poglavlja iz iz fikra uz Allahov Potrebno je napomenuti ovaj govor Ibn Qajima, koji spominje se eh, Muhammed Ben Sa'id al-Qahtani. Ovaj govor Ibn Qajima, <clears throat> koji spominje prije nego obrazlaže šta izvodi izvire. Ne spominje ga radi pitanja onaj hakimije. Je tako? Nego radi kojeg pitanja ga spominje? Zašto ga prenosi? Ovaj govor Ibn al Qayyim spominje u svom dijelu o namazu. Zašto ga tamo Ibn al Qayyim spominje? Da, kaže da dijela bila i od Da ostavljanjem, znači, određenih, određenih važiba, izostavlja, izostajanjem određenih dijela koja su od imana gubi se Ima. iman. Zato Ibn al Qayyim tamo spominje. A zašto ovaj autor prenosi taj govor ovdje? ne radi hakimije, nego radi pitanja koje podijeli, znači veliko kufra i malo ukazivanje kufra, ukazivanje na različite stepene kufra i imana. Jeste razumili već? Kako? Zato autor poslije toga dolazi sa određenim komentarom da bi zato što je Ibn Qajim ovdje htio, znači da pokaže da postoji veliki i mali kufr. Pa je uzeo za primjer ovaj ajed. Koji? ko ne sudi, oni koji ne sude po onome što Allah objavio su kafiri. Pa je uzeo za primjer ovaj ajet i rivajete koji govore o tome da je to mali kufr. Pa su neki iz ovoga shvatili da to općenito se misli da je to uvijek mali kufr. A to ćemo objasniti sljedeći put. Jeste li razodvraći? Znači, jako je bitno i važno da prvo shvati što govori, što o tome govori Ibn Qajim u, u svojoj knjizi o namazu. A onda da shvatiš zašto autor u ovoj knjizi El Vela El Vela spominje taj govor. Znači nisu im ciljevi isti. Ibn Uqanjim tamo hoće da kaže da ne, izostajanjem nekih dijela nestaje imana. Zato što on u svojoj knjizi o namazu dokazuje da ostavljač namaza kja? Kjafer. Jel A ovaj prenosi njegov govor samo iz drugog, s drugim ciljem, šta da dokaže da ima kufr dune, kufr Jel tako da ima širk, onaj veliki i mali, da ima, jeste razumeli? Eh, dobro, ako to razumite, bit će hajr. Isalamu.